ومن كالسيف كالريح كالموت لا يملك غير حجارة koliko se truda i vremena ulaže za dunjalučku kuću. Za ono što koristimo i u čemu uživamo na ovom dunjaluku. Kao što ćemo vidjeti koliko se malo ulaže i malo radi i malo zalaže za ahiretu. قلبي لرحمتك اللهم يرتقب في ساعة الليل للآمال آمال كيف المنام وذا الوجدان ينسحب بين الضلوع وللآمال ما للجروح من الأعماق تلتهب وللفؤاد عويل فيه أنكال ما للنفوس من الأحلام تنبعث تخلى الصياط وللأيام أقوال I doista ovo veliko upozorenje i ovo je činjenica koju stalno oko sebe možemo vidjeti. Kako ljudi koji se ne boje Allaha Đelešanuhu, i koji se nisu pripremili da sve što imaju da bude u ime Allaha Đelešanuhu i da rade u ime Allaha Tebare Katara kako sa svojom starošću, vidimo i sve su veće zutije i sve više sežu svoje, svoju ruku, ne mogu da se odvaje od čega?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 Svjedočimo da nema Boga osim Allaha Đalešanuhu i svjedočimo da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam posljednji Allahov poslanik i pečat svih poslanika poslata istinom i jasnim dokazom do sudnjeg dana. Onaj ko slijedi Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam, takav je na pravome putu, a onaj ko glavu okrene od njegove upute s kojom ga je poslao Allah Đelešanuhu, to je učinio na svoju štetu i Allahu Đelešanuhu time nivalo neće nuditi. Neka Allahu selam i salavat na Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, na njegovu časnu porodicu, na njegove sedbenike, do sudnjeg dana. A zatim cijenjena moja braćo, dajući Allah Đelešanuhu insanu da živi na ovom dunjaluku, ukazao mu je gospodar svih svjetova da je ovaj svijet za njega iskušenje i provera da insan donese dokaz u svoju korist ili protiv sebe. Odnosno, da svojim življenjem na ovom dunjaluku pokaže da riječima i dijelima, da li je on onaj koji zaslužuje da bude od stanovnika dženneta ili je pak od onih koji su popra, koji će po pravdi Allaha dželešanuhu biti od stanovnika vatre. Ali Allah uzvišeni ukazao da insan živeći na ovome svijetu pored prvobitnog cilja da se sprema za ahiret, da njegovo mjesto postoji i njegov udio mora biti i na dunjaluku i u dunjalučkom dakle životu. Kaže Allah se bareke wa ta'ala nestezbillah وَأَبْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ I ti nastoj sa onim što ti Allah dželle šanuhu dao da zaradiš da stekneš ahiretsku kuću. nastoj sa onim što ti Allah Đelešenhu dao od blagodati, da s time stekneš i zaradiš ahiretsku kuću. I ovo je prvenstveni cilj od kojeg se insan vjernik nikada ne odvaja. Njegov život na ovome svijetu, njegov rad na ovome svijetu, njegove riječi i njegova djela, jesu upravo radi prvenstveno ahireta i sve mu'min čini radi Allaha dželle šano. Kao što je uzvišeni rekao, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Reci, moj namaz koji obavljam i moja žrtva koju prinosim i moj život i moja smrt sve je u ime Allaha dželle šano. Zato uzvišeni prvenstveno ovdje ukazuje da je put vjernika takav da on, dakle, sa onim što mu Allah Đelešanu daje od nimeta, da zarađuje ahiretsku kuću. Jer je ona ta koja je najbitnija i najvažnija. Ahiretsku kuću u kojoj ćeš imati svoj mir i spokojstvo, to jeste kuću u džennetu, Allah te barek wa ta'ala. وَلَا تَنْسَ نَسِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا A nemoj teže zaboraviti i na tvoj udio koji imaš u dunjavuku. U ahsin kema ahsin Allahu ilajk i čini dobro kao što tebe Allah Đelešan mu čini dobro. Budi dobročinitelj kao što Allah Đelešan mu tebi čini dobro. Makar ti tog dobra i ne bio svesan, ali svaki hajr koga si susreo, koji ti je došao, koga uživaš, koga koristiš, jeste ti upravo dobročinstvo od Allaha Đelešanu. Međutim, cijena moja braćo, kao što vidimo, Allah Đelešanu je ukazao na važnost ahiretske kuće i rada za tu kuću. Ali je spomenuo, dakle, i jedan djelić gdje čovjek mora imati udjela u, du, u dunjaluku. Međutim, kada pogledamo stanje među muslimane danas, da ne govorimo o drugima, već samo među muslimanima, vidimo kao da je ovaj ajet drugačije objavljen. Kao da je prvo objavljeno naredba da zarađuješ dunjalučku kuću s onim što ti Allah žele šenuhu dao, a da uzmeš i malo udjela u ahiretu. Tako je stanje među muslimanima. I mi smo svjedoci toga. Zašto? Zato što ako se okrenemo oko sebe ili ako pogledamo sami sebe, vidjet ćemo koliko truda se ulaže za dunjalučku koliko se truda i vremena ulaže za dunjalučku kuću. Za ono što koristimo i u čemu uživamo na ovom dunjaluku. Kao što ćemo vidjeti koliko se malo ulaže i malo radi i malo zalaže za ahiretsku kuću. Zato pribran mu'min mora da vodi računa čitajući Allahu u Đelešanu u knjigu. I da zastaje na porukama gospodara svih svjetova i da razmišlja o njima kako je to rečeno, zbog čega je rečeno, šta se sa tim hoće. Jer ništa nije došlo za ne. Ništa nije došlo i objavljeno se tako, eto da ima tu ta rečenica. Naprotiv, svaki ajet ima svoju poruku i svaki ajet ima svoj fabrinet i svoju vrijednost, ali od toga se neko koristi više, a neko manje, Dok su neki prema svemu tome slijepi i nijemi i gluhi. I nije dovoljno što je Kur'an došao do njih. Niti je dovoljno što im neko se pojavio kojim govori taj Kur'an da ga mogu samo slušati. Ne mora da se trudi da čita. Ni to im nije dovoljno. Nije mu dovoljno ni kada ga sretne neko pa ga poziva. Kaže pusti me na miru šta si me skopo. La ilaha illallah. Ko šta taj čovjek sve hoće? Kakve sve dokaze hoće? A u svemu se brani i opravdava zbog onoga što čini. Zato cijenjena moja braćo, bez razlike na stare i mlade, i mučne i siromašne, Rasul sallallahu alaihi wasallam je ukazao da je insan takav da se uvijek veže za dvije stvari. Da se veže za imetak i da se veže za dunjalučki život. U hadisu koga se vidi živa i muslim kaže Rasul sallallahu alaihi wasallam Jehremu ibn Adama وتشب منه اثنان الحرص على المال والحرص على العمر stara kod sina Ademovog sve osim dvije stvari. Sve kod njega stara. Osim mladima ostaju dvije stvari. Koje su to? El hirsu al mal. To je, kaže, briga o imetku u el hirsu al umut i briga o dugom životu. O životu na ovom svijetu. Pa dakle ukazao Rasul sallallahu alaihi wa sallam da čovjek sin Ademov, iako mu stara njegovo tijelo i svakako sa tom starošću nestaje snaga, nestaje mnogobrojne potrebe i tako dalje, međutim, nešto što kod njega ne stara, što stalno ostaje mlado, jeste šta? Jeste ljubav prema imetku. Ta ljubav koja stalno je tu i stalno te veže sa imetkom. Stalno je ona brigom. Samo ti ona brigom. Prebrojavaš, računaš, nekada samo za sebe, a nekada i za svoje sinove, svoje kćeri, nekada i za unuke. Kako je, ko se prosao po zemlji, tako se i ponaša. I također, briga insana, sina Ademovog je vezana za šta? Vezana za život na ovome svijetu. Samo da mu je što duže da živi. A ne zna da li je u tom njegovom dugom životu hajer ili šer. Kao što je rekao Resul sallallahu alaihi wasallam, najbolji od ljudi je onaj kome Allah Đelešanuhu dao dug život, a on u ibadetu i pokornosti Allahu Đelešanuhu, a najgori je onaj kome Allah Đelešanuhu dug, dao dug život, a on u nepokornosti Allahu Đelešanuhu. Najgori je ljudi. Čovjek hoće dug život, a u tom životu nema ibadet Allahu Đelešanuhu. Nema rada za Allahov din. Nema dobročinstva, nema dobrih dijela. A hoće dugo da živi. I stalno odlaže to dobročinstvo za sutra, sutra i to sutra se stalno ponavlja, dok mu ne dođe melek smrti. Također imam muslim, rahmehullahu ta'ala, prenosi hadis od poslanika sallallahu alaihi wa sallam, o tebu Horej radijallahu anhu, da je rekao, da je rekao Resul sallallahu alaihi wa sallam, قلب الشيخ شاب على حب اثنين طول الحياة وحب المال mar Subhanallah. Kaže, srce, star, srce starca je mlado za dvije ljubavi. Za ljubav prema du, dugom životu i ljubav prema imetku. Za sve mu srce stara. Volio ženu, pa starost, ne išla pa više, nema te ljubavi. Pa volio ono, pa ište za ljubav. Razne stvari ljudi vole kroz svoj džahilijet, kroz svoj dunjavuk. Međutim, kaže, ostaju mu dvije ljubavi u kojima je on i dalje mlad. A to je ljubav prema prema dunjalučkom životu, to jeste da što duže živi, ta mu ljubav ostaje mlada i ostaje mu ljubav prema, prema imetku. Zato kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam, لو كان لابن آدم واديان من مال لبتغى واديا ثالثا kada bi sin Ademov imao dvije pune doline i metka. U drugom hadisu se spominje zlata. Kaže, poželio bi da ima i sreću. وَلَا يَمْنَ أُجَوْ فَبْنِ آدَمَ إِلَّا سُرَاب وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَاب I kaže, usta sina Adamovog neće ništa drugo napuniti osim zemlje. Nikada ga ne može zasititi, ne može mu usta napuniti, osim kada mu iz zemlje napuni, وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَاب a Allah Đelešanu će oprostiti onome ko se pokaje. To jeste, onaj ko je imao tu ljubav i kada ovdje govorimo, ovo ne znači da smo, da čovjek može se, ili inša Allahu ta'ala, neće se, mogu kao što su bili ashabi i dobri robovi Allaha Đelešanu, udariti i slomiti, prekinuti tu ljubav prema ovim stvarima ali kod većine svijeta ova borba mora stalno da traje i mora stalno čovjek da se bori da se da ova ljubav prema ovim stvarima janjava i da se inša Allahu ta'ala nakon nekog vremena kada to Allah Žešanu omogući insanu da se to ukloni da se to ukloni inače insan insan u većini slučajeva voli ove stvari i stalno želi ove stvari Zbog toga kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam, a Allah Đelešanu će oprostiti onome ko se, ko se pokaje, ko traži oprost od svoga gospodara Azza wa Đel. To jeste da insan je u obavezi da se taj Allahu Đelešanu i da traži od njega se barek vatala da ga oslobodi, da ga oslobodi ove ljubavi, to jeste ljubavi za dugim životom i ljubavi za imetac. Prenuste da je Rasul sallallahu alaihi wa sallam rekao, Terektu fikum va'idhin, ناطقا وصامتا فالناطق القرآن والصامت الموت كاجة رسول صلى الله عليه وسلم ostala vam dva vajza, dva opominjača, dva savjetnika. Kaže, jedan je onaj koji stalno govori i savjetuje, a drugi je onaj koji šuti i savjetuje. Koji šuti i savjetuje. Fanatiku Al-Kur'an. Kad što se tiče onoga koji stalno govori i savjetuje, jeste Kur'an časni. Jeste Kur'an. To jeste kada god otvoriš Allahu knjigu, ona te savjetuje. Kada god otvoriš, čitaš ajet po ajet, stalno te samo, samo te savjetuje. U oslami to al-maut, a što se tiče onog savjetnika koji savjetuje, a šuti, kaže to je smrt. To je smrt. To jeste taj dan kada ćeš se vratiti Allahu Đelešanuhu. Taj dan kada će ti melek smrti dušu tvoju uzeti, treba da bude ono o čemu ćeš stalno razmišljati, čega ćeš se posjećati, pa će se to savjetovati. Kako da radiš na ovom dunjalu? Da li da radiš u pokornosti Allahu Đelešanuhu? I njegovom Resulu sallallahu alaihi sallam ili pat da se odaš grijeh i nepokornosti Allahu Đelešanuhu? i njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I nema sumnje sve na moje braćo da onaj ko bude o ovome vodio računa i onaj ko se sjeća smrti da se takav voditi računa o svojim djelima. I da se takav nikada na zemlji neće ohoditi. I da će takav stalno gledati da u svakom danu povećava svoje dobra djela. I da bude što dalje od onoga što je zabranio Allah se barek i njegov Resul Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Kaže Allah tebara kvetala وَجَاءَ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ I zasigurno će kada smrtne muke doći i to je ono što ne moš izbjeći, to je ono o čega ne možeš poveći. Ovo su riječi, dakle, Allaha te barek koji upozorava svoje robove da niko ne može taj čas izbeći i te smrtne muke ne može zaobići. To je ono što će, što će zasigurno svakome doći. Kao što uzviše ne kaže, kullu nefsir daj tulmeu. Svaka duša će smrt okusiti. Wa nabluukum bi šerri wal hajri fitne. I mi vas i u, i u zlu i u dobru stavljamo na kušnju. U svemu što vam damo. I ono što je hajr, i ono što je šer, u čemu vas provjeravamo? To jeste da se insan, da insan pokaže ko je i šta je. Wa ilayna turja'un i nama ćete se vratiti. To jeste kada sve pokažete kakvi ste u hajru i kakvi ste u šerru, kroz što vas sve ispitujemo, nakon toga ćete se vratiti nama radi čega? Radi hisaba, radi polaganja računa za ono što si radio i postupao kako si, kako si postupao. A kako i ne bi ljudi okusili smrt, kada kaže Allah te barek ve ta'ala svom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam inneke mejjetun wa innehum mejjetun ti ćeš doista umrijeti o Muhammede a i oni će zasigurno umrijeti ti ćeš doista umrijeti a i oni će zasigurno umrijeti i kaže uzvišeni ejnema tekunu yudrikumul mevut ولو كنت في بروج مشيدة ما gdje bili smrt će vas zasigurno zadesiti. Ma gdje bili smrt će vas zasigurno zadesiti, makar i bili u visokim nasambama ili tvrđavama. Stoga, cijeljena moje braćo, znamo dobro da kroz vijekove da su mnogi koji su bežali od smrti, a bežali od Allaha te baraka i pokornosti njemu i njegovim poslanicima sallallahu alejhi ve sellem i kada su nastojali da se zaštite od te smrti i kazne Allaha dželle šanehu sa utvrdama poput onoga što je činio Ad i Semud i Faraon i tako dalje, nije im pošlo za rukom i to ih nije zaštitilo od smrti, i to nije udaljilo kaznu Allahe Đelešanu od njih, niti je učinilo da ih smrt zaobiđe. Pa kada su svi mnogo moćni od nas to pokušavali i nisu uspjeli, šta insanu ostaje osim da se pokori svome gospodaru Azzavadžel i da nastoji da ono vrijeme koje ima još ispred sebe, a ne zna koliko ga još ima do svoga Ađela, da iskoristi u pokornosti i predanosti Allahu Đelešanu. Stoga savjetujem sebe i vas da se bojimo Allaha Đelešanuhu i da povedemo računa. Sjećajući se, sjećajući se na taj moment koga niko ne može izbjeći, pa da nas on nasavjetuje i da nas uvijek povrati hajru i da nas sačuva, to jeste udari od šela to sjećanje, da budemo oni koji će se bojati Allaha Đelešanuhu i da budemo oni koji će dobro povesti brigu o svome halu, ne dunjalu koji na ahiretu. Allah je želešanu molim da nas uputi na svaki hajr i da nas sačuva svakog šara. Amin. Arhamu rahmin. www.spautalk.com Soba put vjernik Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Kaže Allah tebarek wa ta'ala, وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت doista insan ne zna šta je za sutra pripremio niti insan zna u kojoj će zemlji umrijeti. To jeste, mi radimo I koliko god da se insan trudi da radi, ne zna što je zaradio kod Allaha Đalešanuhu. Jer ne zna koliko je u svim tim radnjama i dijelima bio iskren prema gospodaru Azzawajal. Koliko je to radi isključivo u ime Allaha Đalešanuhu. Koliko mu je to dijelo bilo čisto od drugih primjesa koje često se pojave i ubate i sruše celokupno dobro djelo. Kada čovjek još nešto pomiješa, pa ne bude samo ime Allaha tu učinjeno, nego još radi nečeg, makar to bilo malo. Jer će Allah Želešanu takvo djelo vratiti na sudnjem danu i neće ga primiti. I vratit će onoga koga je činio, vratit će ga za nagradu kod onoga koga je pripisao u tome Allahu te barek wa ta'ala. I kaže uzvišeni, al haku mutakatur, vi nastojite stalno da što imućniji budete, hata zortumul mehabir, sve dok svoje kaburove ne naselite. Sve dok svoje kaburove ne naselite. I doista ovo veliko upozorenje. I ovo je činjenica koju stalno oko sebe možemo vidjeti. Kako ljudi koji se ne boje Allaha Đelešanuhu i koji se nisu pripremili da sve što imaju da bude u ime Allaha Đelešanuhu i da rade u ime Allaha Tebare Katara kako sa svojom starošću vidimo ih, sve su ve, veće sicije. I sve više stežu svoje, svoju ruku, ne mogu da se odvaje od čega? Od svoga imetka, a kako je tek njihovo odvajanje od života na ovome svijetu. I kaže uzvišeni se Barak Vata'ala, ukazujući, ukazujući na one koji su posebno počašćeni od strane Allaha se Barak Vata'ala, oni koji bez obzira na udaljenost vremensku udaljenost od Rasula sallallahu alaihi sallam, njegovih časnih shaba, prvih dobrih generacija, od hilafeta islamskog i tako dalje, ukazuje Allah se bareša tala na, na te koji, bez obzira na sve te okolnosti, ništa ne mijenjaju od svoga dina. Ništa ne mijenjaju od svoga dina, već ustrajavaju i ponašaju se i rade poput onih prvih, dobrih, najboljih generacija. Zašto? Zato što su shvatili din Allaha Đelešanuhu. Pa i danas on klanja i ibadete Allahu Đelešanuhu poput prvih generacija. On i danas Allahu robuje na takav način. On je i danas Allahu tako predan i pokoran kao što su bile prve generacije. On i danas voli i mrzi u ime Allaha Đelešanuhu kao prve generacije. On i danas brine Allahu ovoj vjeri kao što su brinule prve generacije. Zato kaže uzvišeni Min el mu'minina riđalum sadeku ma ahedu Allahe alej. Među vjernicima kaže ima ljudi, to jeste oni pravi muškarčina, koji ispunjavaju ugovor ili zavet koji su dali Allahu Đalešanuhu. Fe minhum men kada nahbe, neki su, kaže, od njih već preselili na Allahovom putu, dali su svoje živote na Allahovom putu. O minhum men jam tazir, a neki još uvijek iščekuju stalno iščekuju da daju svoj život na Allahu dželešenu putu, وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا I ništa nisu promijenili. I ništa nisu promijenili. Sve što su od svoga dina naučili i saznali, sve što su saznali od prvih generacije, od onih koji su dali svoje živote na Allahom putu i oni se toga drže i čekaju da Allah, da, da Allah Žešanuhu i njih jednog dana uzme sa ovoga svijeta da polože svoje živote u ime Allaha te bareke taala i svoje ime u ime Allaha te bareke taala i da ih Allah dželle šanu sastavi sa onima koji su ih u dobru u dobru presreli. Onaj ko hoće da se podsjeti inshallah taala na lijep opis i poseban opis iz koga se uzima veliki hajr, veliki hajr i ono što podstiče insana na budnost i razmišljanje neka čita suru El Qiyame između ostalih sura i neka uzme pouku iz onoga što je Allah te baraka tada u toj suri poručio. Allah je Belešanuh molim da pomogne Islaju muslimani širom svijeta. Allah je Belešanuh molim da pomogne džihad i muđahide. Allah je Belešanuh molim da muslimane koji su potlačeni oslobodi ropstva, da ih izvede na slobodu, da im sačuva njihovu vjeru, njihove imetke, njihove porodice. Allah te baraka ta'ala molim da braću muđahide pomogne svojim vojcama, Allah Đelešanuhu molim da njihovim rukama porazi našeg i njihovog neprijatelja. Allah Đelešanuhu molim da nas iskoristi u pomoć svome dinu prije nego da nam smrt dođe. Allah Đelešanuhu molim da nas očisti od grijeha, da nas očisti od svake bolesti duševne i fizičke. Allah te barek molim da nas svi okupi oko Kur'ana i sunneta Rasula sallallahu alaihi wa sallam, da nam oprosti grijehe, da nam pređe preko loših postupaka naših i da nas sastavi na svakom hajru, a sačuva svakog šera. Allah Đelešanu molim da nas poživi, da se život i dunjaluški bori za nas, a da nas usmrti onda kada je smrt bolja za nas. Amin. Ja sam rahmin. Hvala za Allah. لم يرضى الدنيا دار كلا والبهو جدار كبريت الموت